wenu mlezi anajua zaidi muda mliokaa. Hebu mtumeni mmoja wenu na hizi fedha zenu ende mjini. Akatazame chakula chake kipi kilicho bora kabisa akuleteeni cha kukila. Naye afanye mambo hayo kwa busara wala asikutajieni kabisa kwa yeyote innahum in yadhharu alaykum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada kwani wao wakikutambueni watakupigeni mawe au watakurudisheni katika dini yao na hapo hamtafanikiwa kabisa وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا na namna hivi tuliwajulisha kwa watu wapate kujua ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli na kwamba saa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 wala usiulize habari zao kwa yeyote yule Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Na wewe ukiwaona utadhani wa macho nao kwa hakika wamelala na katika usingizi wao tulikuwa tunawageuza kulia na kushoto mara kwa mara ili kuhifadhi mili yao isidhuriki na ardhi wakafanya madonda. Na mbwa aliwafuata alinyosha miguu yake ya mbele mlangoni naye kalala pia kama kwamba yu macho. Ungeliwatokea na uamo katika hali ile, ungelitoka mbio na moyo umejaa hofu kwa walivyokuwa wanatisha katika kulala kwao. Hapana waona ila tutishika nao. Hayo ili wasikaribiwe na mtu wala wasiguswe na mtu mpaka uishe muda wao. Kama tulivyowalaza tuliwaamsha wapate kuulizana wenyewe kwa wenyewe wamelala muda gani. Mmoja wao akasema, "Umekupitieni muda gani katika usingizi?" Wakasema, "Tumelala muda wa siku au baadhi ya siku." Walivyokuwa hawana yakini nayo hayo wakasema ni mambo haya ya Mwenyezi Mungu kwani yeye ni mjuzi zaidi wa haya na ende mmoja wenu mjini na achukue hizi sarafu za fedha achague chakula kizuri kabisa kuleteni mle na awe na mfahamiano mema wala mambo yenu yasijulikane na mtu yoyote kwani hao watu wakikuoneni watakuweni kwa kukupoeni kwa mawe au watakurejesheni katika ukafiri kwa nguvu nanyi mkirejea ukafirini basi hamtongokewa kabisa duniani wala akhera na kama tulivyowalaza na tukawaamsha tulikuja utambulisha kwa watu wa ule mji wapate kujua kuwa ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kufufua wafu ni ya kweli na kiama hapana shaka kitakuja watu wa ule mji wakamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kisha Mwenyezi Mungu akawafisha wale vijana. Watu sasa wakazozana kwa mintarafu yao. Baadhi yao wakasema, "Jengeni jengo kwenye mlango wa pango na tuwache wao na shani yao." Kwani Mola wao mlezi anayua vyema hali yao. Na wakasema wenye kusikilizwa miongoni mwao, "Hapa pahala pao tutafanya msikiti kwa sababu ya ibada." Watasema kikundi fulani katika watu wa kitabu yani Biblia wanaojiingiza katika mzozano wa kisa cha ahli kafi yani watu wa pangoni kwamba hao walikuwa watatu na wanne wao ni mbwa wao na wengine wanasema walikuwa watano na wasita wao ni mbwa wao tena wengine wanasema wao ni saba na wanane wao ni mbwa wao waambie hawa wanaokhitalifiana Mola wangu mlezi ni mjuzi ambaye hapana wa kumshinda ujuzi wake kuijua idadi yao. Wala hapana wajuao ila watu wachache tu ambao Mwenyezi Mungu amewajuvia hisabu yao. Basi wewe usijadiliane nao hao wanaohitalifiana juu ya masala ya hao vijana ila majadiliano ya juu juu ya upole bila kujaribu kwa kinaisha kwani wao hawakinaiki wala msimuulize yoyote kati yao juu ya habari zao. Wewe hakika imekwisha kujia iliyo kweli isiyo na shaka.